të zakonshëm në transmetim të drejtpërdrejtë me ciklin e takimeve dhe ligjëratave tona betime hyjnore. Sonte do të jemi me një sure e cila realisht është nga suret e xhuzit të 30, pjesës së fundit të Kur'anit, dhe është sureja e parë në këtë xhuz që fillon me betim. Ngase në këtë në këtë xhuz, në këtë pjesë të Kur'anit do të kemi disa sure ku Allahu tebareke ve teala betohet. Prandaj kjo është sure e parë që nga sonte fillojmë me xhuzin Amme dhe është sure En-Naziat. Në këtë sure Allahu tebareke ve teala betohet disa betime. Dhe është interesant pasaj se si zhvillohet kjo qështje e këtyre betimeve, dhe këto betime realisht edhe shpërfaqin e, disa procese të caktuara dhe aktivitete që disa krijesa të Allahut tebareke ve teala i kryen. Andaj ne në këtë sure përfitojmë disa e, dobi, përfitojmë atë që kemi thonë zakonisht, të shohim se në çfarë Allahu betohet, dhe në kuadër të kësaj të përfitojmë nga këto betime. Për çfarë Allahu betohet? Që të përfitojmë nga kjo temë e madhe, sikur që kemi thënë, kemi nevojë që të flasim për tema të mëdha. Jeta është e shkurtër, kalon shpejt. Nuk kemi kohë që të miremi me gjëra të ulëta, të parëndësishme, madje edhe banale. Duhet që të miremi me tema të mëdha, të rëndësishme, me tema që realisht uh, janë në nivelin e detyrës tonë, janë në nivelin e privilegjit tonë që Allahu tebareke tebareke ve teala na nderoi me të. Njeriu është krijesa më e privilegjuar dhe më e nderuar e Allahut tebareke ve teala. Zoti tebareke ve teala këtij njeriu i mundësoi që të jetë një lloj mëkëmbësi në tokë, që të jetë një lloj shfrytëzuesi i të gjitha begative që Allahu tebareke ve teala i zbriti në tokë. Madje edhe krijesat e tjera janë në shërbim të këtij njeriu. Prandaj kjo është një gradë e lartë, nga mesi i njerëzve Allahu përzgjodhi pejgamberë, këtyre njerëzve Allahu u zbriti libra, dhe gjitha këto japin të kuptojnë, atë që Allahu tha, ve lekad kerremna beni Adem, ne i nderuam bijtë e Ademit. Nderimet e Allahut tebareke ve teala janë të shumta dhe janë të llojllojshme. Prandaj në kuadër të këtij nderimi dhe këtij privilegji dhe kësaj ngritje, duhet njeriu të reflekton Dhe duhet që realisht të manifestohet kuptimi i tij i drejtë dhe serioz i këtij privilegji në në në në jetën e tij të përditshme. Dhe një nga ato sferat më të rëndësishme që duhet realisht të shpërfaqet kuptimi i drejtë i këtij privilegji, i këtij nderimi është temat që ne miremi me to. Me çfarë tema ne miremi? Për çfarë bisedojmë? Çfarë na brengos neve? Çfarë na bën të disponueshëm? Çfarë na bën të gëzuar, të lumtur? Çfarë na bën përshtypje në kësaj bote? Njerëzit dallojnë këtë aspekt. Ne si besimtar duhet gjitha këto t'i organizojmë dhe rregullojmë në frymën e fjalës së Allahut tebareke ve teala. Sipas asaj që Allahu tebareke ve teala ka folur në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në thëniet dhe veprat e tij. Andaj është shumë e rëndësishme që t'i kuptojmë këto gjëra. Dhe në kuadër të kësaj pastaj edhe t'i kuptojmë komentet dhe shpjegimet e fjalëve të Allahut xhelle ve ala që jemi duke u marrë me to. Zoti tebareke ve teala në suren En-Naziat betohet thashë disa betime. Shumica e dijetarëve konsiderojnë se betimet në këtë sure janë në melajket e Allahut tebareke ve teala. Nuk është hera e parë që Allahu xhelle ve ala betohet në melek. Edhe kjo për shkak se këto krijesa të Allahut të pastërta, të devotshme, që me përkushtimin maksimal i zbatojnë urdhrat e Allahut tebareke ve teala dhe bartin mesazhet e Allahut xhelle ve ala te krijesat e Tij në forma të ndryshme, varësisht si i ngarkon Allahu dhe i autorizon. Këto krijesa të dashura tek Allahu tebareke ve teala duhet të jenë gjithmonë një nga temat tona të vazhdueshme. Kur njeriu e din se është i rrethuar nga melekët e Allahut, turprohet. Kur Allahu sheh, kur, kur njeriu sheh se është i rrethuar nga melekët e Allahut, duhet të turprohet. Kur njeriu e sheh dhe e vëren dhe e din se është i rrethuar nga melajket e Allahut, atëherë nuk mund të frikësohet nga iluzionet që i sjell shejtani, nga imagjinatat e xhindve dhe shejtanëve të ndryshëm. Kur është njeriu i bindur dhe jeton me këtë kuptim të besimit në melajket e Allahut xhelle xhelaluhu, padyshim se ai tenton që ato t'i ketë shembull, t'i ketë model. Në përputhje me natyrën e tij, normal, ngase natyra e melajkeve dallon nga natyra e melajkeve. Mirëpo, edhe pse ka dallim në natyra, ka shumë çfarë ne mund të përfitojmë nga melajket e Allahut tebareke ve teala. Dhe gjithashtu t'i dojmë këto melajke. Dhe të mundohemi që të jemi në miqësi me këto melajke. Ngase melajket e dojnë atë që e do Allahu tebareke ve teala. Melajket dojnë ato vepra që Allahu i don. E për qenë miqësi me këto melajke, duhet që të dojmë atë që don Allahu xhelle ve ala. Duhet që të jemi me veprat që melajket i dojnë dhe melajket e, i kënaqin. Andaj, betimi në melek nuk është i rrallë në Kur'an. Allahu flet shpesh për melajke. Dhe ne duhet që këtë temë ta kemi temë të madhe në jetën e përditshme. Melajket e Allahut tebareke ue teala. Melajket që kemi përcjellëse dhe të autorizuara për të na ruajtur dhe mbrojtur. Melajket që kemi në krah tonë që shkruajnë veprat tona. Melajket që na presin në varr dhe të na bëjnë pyetje. E melajket e tjera të shumta që padyshim ë nuk dihet numri i tyre pos Allahu xhalla uala e din. Do të dekurajohemi nga çdo vepër që domethënë ë pengon prezencën e melajkeve. Sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë shtëpi ku mbahet fotografia e varur e njeriut në mur, nuk ka nevojë, dhe mbahet qeni, melajket nuk hyjnë në atë shtëpi. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, që mos ta zbrazim shtëpinë nga melekët. Melekët vijnë ku lexohet Kur'an dhe braktisin atë shtëpi që nuk lexohet Kur'an. Melekët vijnë në atë shtëpi ku falet namazi, përmendet Allahu xhallahu ala. Ato kudo që mblidhen njerëzit për ta përmendur Allahun vijnë dhe i mbulojnë ata njerëz me krahët e tyre. E kështu me radhë. Të gjitha këto janë me rëndësi që t'i kuptojmë sa herë që ne lexojmë këto betime në Kur'an, ku Allahu xhallahu ala betohet në melek. Këtu Allahu betohet në disa melek ë që e kryjnë një detyrë të caktuar. Dhe kjo detyrë është ngushtë e ndërlidhur me neve. Dhe përmenden disa procese që kalon detyra e këtyre melekëve. Një aktivitet i ngjeshur i melekëve, i vazhdueshëm, i përditshëm, Një aktivitet që e ceka më herët të nderuar vëllezër e motra ndërlidhet ngushtë me neve dhe ka të bëjë shumë me neve dhe shumë i rëndësishëm për neve. Një aktivitet që realisht aty përfundon një pjesë e jetës tonë për të vazhduar tashmë një pjesë tjetër të jetës tonë. Përfundon lidhja jonë me këtë dunja dhe fillon lidhja jonë me dunjan dhe fillon lidhja jonë me botën tjetër, me berzahun dhe rrugëtimin tonë drejt botës së amshueshme. A thua çfarë është ky proces, për çfarë aktiviteti po flasim? Uen naziati gharqa. Naziat Thashë, shumica e dijetarëve kanë përmendur se bëhet fjalë për melek. I janë dhënë disa komente tjera, nuk bien ndesh me këtë, por po e përmend atë që është më i njohuri dhe më i përhapuri. Nazi'at janë melekët. Çfarë melek? Naz' në gjuhën arabe sikurse ka thënë nazi'at, nënkupton kur diçka mirret me forcë, kur diçka mirret me rrëmbim, jo në mënyrë të të lehtë, jo në mënyrë të butë, jo me marrëveshje, por në bazë të një refuzimi, në bazë të një konflikti paraprak, rrëmbehet diçka, mirret diçka. A thua vallë këto melek, çfarë i rrëmbejnë dikujt? Kush po refuzan që t'ju jep melekve diçka që ato melek vijnë ta marrin? Kush është ai? Dhe për çfarë, për çfarë bëhet fjalë? Këtu dijetarët kanë thënë se Allahu betohet në melekët që me forcë dhe me rrëmbim ia marrin shpirtin mohuesve dhe atyre që domethënë ishin kriminal dhe atyre që domethënë përgënjeshtruan faktet dhe refuzuan udhëzimin e Allahut tebareke ve teala. Allahu xhelle ve ala të nderuar vëllezër dhe motra në Kur'an flet për kategoritë e njerëzve. Dhe njerëzit Allahu nuk i ndan, nuk i ndan asnjëherë mbi bazën e gjuhës së tyre, mbi bazën e racës së tyre, nuk nuk ndahen kështu njerëzit. Po ndahen mbi bazën e veprave që kanë bërë, kontributit që kanë dhënë, besimit që kanë pas, ndahen njerëz tek Allahu xhelle ve ala. Prandaj ka mohues, ka hipokrit, ka besimtar, e kështu me radhë, sikurse bëhet ndarja në fillim të Kuranit. Edhe këtu Allahu xhelle ve ala flet për një kategori njerëzish që realisht ë kur t'ju vjen vdekja, dhe tashmë e shohin se ka marrë fund çdo gjë. Shpirti i tyre nuk del me lehtësi. Pothuajse tenton të bën njëlloj rezistence, duke u fshehur poshtë e përpjet. që mos ta kapin melekët, duke menduar se mund të ikë dhe të shpëton. A thua vallë, ku është i lidhur ky shpirt, që nuk po lejon që të del me lehtësi? është i lidhur me këtë dunja, është lidhë shumë me këtë botë, gjithçka këtu i ka ndërtuar, gjithçka këtu i ka, i ka, i ka menduar, duke harruar se do të vjen koha me dal pi dunjas. Duke harruar se do të vjen koha me dal pi dunjas. Çdo njeri që ka ardhur në dunja ka dalë prej saj. Çdokush është e pamundshme dhe e paarritshme dhe absurde të mendohet se mund të arrihet përjetësia në këtë botë. Nuk mundesh asnjëherë. Kot tentohet për shembull të ë të bëhen ndërhyrje të caktuara tek njeriu, pavarësisht a me modifikim gjenetik, apo duke krijuar rrethana të caktuara, apo duke ngrirë e shkrirë, le të bëjnë çfarë të donë. Allahu xhelle xhelaluhu ka garantuar dhe na ka lajmëruar qartas pa asnjë mëdyshje dhe hamendje se kjo dunja merr fund dhe tërë çfarë ka në këtë dunja. Kul-lu men alejha fan, krejt çfarë ka mbi këtë tokë dhe çfarë ka në këtë jetë fan, është e e përkohshme, është e kalimtare, është, do thotë në në tretje e sipër. Andaj njeriu i cili nuk don me bashkëjetu me këtë realitet, nuk don me e rregullu jetën me këtë realitet, Domethënë se je kalimtar, je i përkohshëm, ke ardhur me kry një punë të caktuar, nuk ke ardhur me mbet këtu. Andaj mos u lidh me këtë botë. Shfrytëzoje këtë botë. Normal. Kënaqu në këtë botë. Normal, mbrena kufijve të asaj që Allahu xhel-le ue ala krijuesi i botës ta ka lejuar dhe përcaktuar. Jetoje këtë jetë, por mos u lidh me të. Mos u lidh me te lidhje që realisht pastaj momenti i ndarjes bëhet i dhimbshëm. Duhet rrufeshëm me të nda. Duhet duhet me forcë me të nda nga kjo dunja ngase nuk del njeri lehtë prej kësaj bote. Andaj Allahu xhel-le ue ala thot, "Wa nazi'at, wa nazi'ati gharqa." Betohet në melekë që do mund të depërtojnë në thellësi të njeriut për t'ia kap shpirtin. Pothuajse ky njeri se gharq është diçka që në thellësi, diçka që zhytet thellë. Subhanallah, domethënë një formë një si simbolik për treguar se ky shpirt i njeriut aq thellë tenton me me u fut tek njeriu mbrena, me ik nëpër qoshe të caktuara që mos ta kapin melekët. Ngase e din se çfarë e pret pas kësaj. Sikur që e kanë pyetur Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, i kanë thënë, "E pse ne, domethënë, ë uh, nuk e dojmë daljen nga kjo botë? Pse nuk e dojmë?" Ka thënë ngase Ë është normale që njeriu nuk don me kaluar nga e ndërtuara në të rrënuar. Domethënë e ke ndërtuar këtë botë shumë bukur. Mirëpo, a keni menduar për ndërtimin e matutjeshëm? Ok, këtë botë e keni ndërtuar, këtu keni bërë shtëpi. Atje a keni bërë shtëpi. Këtu keni bërë begati, a atje a garantoni begati? Ne nuk duhet ta harrojmë botën tjetër. Dhe, dhe hapi i parë drejt botës tjetër është vdekja. Dhe atje, pas vdekjes, të nderuar, shfaqen të gjitha realitetet që kanë ekzistuar dhe janë, por që kanë qenë të fshehura për njeriun. Ngase Allahu tebareke ue teala e ka sprovuar njeriun me disa të vërteta të fshehura, gajb. Ato janë të vërteta, por janë të fshehura. Nuk janë të shfaqura, nuk janë të ekspozuara. Dhe kjo është sprovë për njeriun që realisht ta përdor logjikën e tij, jo vetëm syrin e tij, dhe jo vetëm dorën e tij. Jo të beson mbi bazën e vetëm shqisave, por beson mbi bazën e mendjes, logjikës, fakteve, argumenteve, shpalljes. Ngase realisht kjo e bën njeriun njeri, Kjo e bën të privilegjuar, kjo e bën të ngritur. Aftësia e tij për të kuptuar argumentet, aftësia e tij për të rezonuar, për të logjikuar, kjo e bën njeri. Dhe në momentin kur njeriu realisht ë nuk e funksionalizon këtë aspekt, e qet jashtë sistemit, dhe punon mbi bazën e tekeve, dëshirave, egove, epsheve të tij, duke injoruar realitetin që po e pret dhe ai është dëshmitar i këtij realiteti çdo ditë, i vdekjeve, i shkuar nga kjo dunja. Kur ai gjithë kët kët injorim e bën dhe futet në kët lloj, në kët lloj ë ë ë ë ë ë ë gënjeshtra, duke tentu me gënjy vetën e tij. Kur vjen koha që t'i miret shpirti nga çdokush që ka shpirt Çdo krijesë që është krijuar, njeriu ka shpirt. I jepet shpirti dhe i miret shpirti. Kur del shpirti nga trupi, vdes njeriu. Dhe kur vdes njeriu, tashmë fillon bota tjetër për të. E kur e sheh njeriu se ka ardh kjo kohë, domthon dhe e din se nuk ka ndërtuar atje asgjë. I tërë ndërtimi ka qenë për këtu, fokusi ka qenë vetëm këtu. Normalisht nuk do me dalë. Nuk e ka të lehtë të kalon, sikurse ka thënë Ibrahim an-Nakhai, nga e ndërtuara në të rrënuarën. Dhe në këtë sure Naziat, Allahu tebareke ue teala i përgjigjet praktikisht dilemave të mushrikëve të Mekës, të kurejshve të Mekës. Të cilët në surën paraprake, suren Nebe, domethënë në në formë të talljes dhe në formë të përbuzjes pyetshin njëri-tjetrin. Anin nebeil adhim, pyetnin për për për lajmin e madh, për kumtin e madhe, për këtë Kur'an, për ringjalljen. Madje ka shumë vende në Kur'an ku Allah përmend se si janë tallë, edhe këtu janë tallë, edhe në këtë surë Allah përmend talljen e tyre. Mirëpo Allahu xhalla xhelaluhu, domethënë, ua jep përgjigjen praktike. Praktike. Ju vazhdoni me u tallë, Ju vazhdoni me refuzu. Mirëpo, kjo tallje, kjo refuzim, nuk e nalë procesin e vdekjes. Aktiviteti i melaikeve vazhdon, ato janë aktive vazhdimisht. Mirëpo, janë aktive, në forma të ndryshme, kur bie fjala për vdekjen. Disa njerëzve, Dhe veç nuk ka mundësi fare se nuk do ta linte karrikën kurrë. Nga dashuria e madhe dhe lidhja e madhe për të. Prandaj ë njeriu e merr me kënaqësi pushtetin, por me shumë me shumë zakonisht Po ka përjashtime, ata që kanë kuptuar drejt, ndryshe sillen. Po në esencë zakonisht njeriu e merr me shumë kënaqësi, me shumë komoditet, me shumë hare, por e lëshon me shumë mërzi e pikëllim e refuzim, madje edhe rezistencë. Prandaj edhe shpirti nuk kështu me bo. Ti mendon se edhe shpirti sikur se karrika. Jo, melekët e Allahut tebareke ue teala s'bojnë kompromise. As nuk shantazhohen, as nuk korruptohen. Larg asaj. Kur vjen urdhni i Allahut xhel-le ue ala ato e zbatojnë dhe nuk e kundërshtojnë urdhnin e Allahut xhel-le xhelaluhu. Prandaj Allahu tebareke ue teala përmend se ka melekë që marrin uen-naziati garka, nga thellësia dikujt ja marrin shpirtin Allahu na rujt. Domthon ë ë ë ë sikurse sikurse domthon ë ë ë ë njeri e paramendon kët kët mundim që mund të ndodh. Prandaj kjo është një pamje që Allahu xhel-le ue ala po e vizualizon me këtë shprehje. që ne realisht nuk ulemi pak të mendojmë, a thu vallë, sa jemi të lidhë me këtë botë, që pastaj mund të jetë problematike ndarja prej saj. Sa po e shfrytzojmë si duhet këtë dunja, a po dimë me, me, me, me, me i shfrytzu begatitë e Allahut xhel-le ue ala në këtë dunja si duhet. A jemi shfrytzues, apo po na robnojnë begatitë e dunjas, Shumë njerëz i ka robëruar dunjaja, i ka robëruar materializmi, i ka robëruar lakmia. Dhe pastaj janë të lidhur, janë të prangosur nga nga epshi tyne. Dhe normal, dalja pastaj është e vështirë, nuk është e lehtë. Po nuk janë të gjithë njerëzit kështu. Nuk janë të gjithë njerëzit kështu. Allahu thotë, "Wa nashitati nashta." dhe betohet Allahu në në një aktivitet tjetër të melekëve që ka të bëjë gjithashtu me marrjen e shpirtit dhe me vdekjen. Por kësaj radhe jo me jo me rrëmbim, jo me forcë. Kur thim me forcë do të thotë mos habitemi. Jo që ka një rezistencë me me melekë, jo. Po ja marr me rrëmbim se ai shpirt realisht Tenton me bo një rezistencë. Ajo rezistencë është shumë e dobët. Ajo rezistencë është shumë e paqëndrueshme. Por melekët për shkak të këtij rezistimi dhe kësaj përpjekje, e rrëmbejnë për ta shkput nga lidhjet që i ka pas me këtë dunja, Allahu na rujt. Wa nashitati nashta. Pastaj të nderuar vllezër dhe motra. Allahu betohet në një aktivitet tjetër të melaikeve. dhe në një angazhim që Allahu tebareke ue teala i ka angazhuar, por se kësaj radhe kanë të bëjnë me një kategori të njerëzve. Kush është kjo kategori? Allahu betohet tash në melekët që marrin marrin shpirtin butësisht dhe këndshëm. Atje patëm vrazhd dhe fuqishëm, e këtu kemi këndshëm dhe butësisht. Nashitat, Domethënë, është diçka që me lehtësi bëhet. Dhe kjo është, padyshim, shpirti i besimtarit, i cili ka qenë i lidhur me botën tjetër, ndërsa ka jetuar në këtë botë. Prandaj, kjo botë disi edhe e ka ngulfat, kjo botë disi edhe, edhe ka qenë për të kufizim, edhe ka pas kufizime këtu. Dhe ai gëzohet kur vjen koha që të largohet nga këto kufizime. Të largohet nga këto pranga të kësaj dunjaje, të sprovave të saj që të del në mëshirën e Allahut dhe në faljen e Allahut tebareke ue teala. Të nderuar, njeriu nga natyra e tij nuk e don vdekjen, është normale. Nuk e don vdekjen. Është normale. Mirëpo, kur vjen në momentin e vdekjes, don ato ato çastet e fundit të jetës kur veç tashmë ka filluar me në procesin e daljes nga dunjaja, don aty fillojnë të shfaqen disa realitete që nuk i sheh askush pos atij. Dhe kur besimtari i sheh do përgëzime, e i sheh disa gjëra që realisht ka besuar në to bindshëm, tash fillon të disponohet këndshëm me plot vullnet dhe knasi të del nga trupi i tij e të del nga dunjaja që ka jetuar në mshirën e faljen e Allahut tebareke ue teala. Dhe sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Dunya sijnul mu'min." Kjo botë është një lloj burgu për besimtarin. Kjo nuk është për ta nënvlerësuar rolin e kësaj dunjaje. Jo, shumë i rëndësishëm, ne duhet me punu shumë për këtë botë. Ne duhet me u ngrit, me u shkollu, me kontribu, me qenë produktiv, kjo absolutisht nuk kontestohet. Mirëpo, mirëpo. E tërë kjo duhet të jetë në favor të ndërtimit të botës tjetër. E bëjmë për hir të Allahut. E bëjmë për të kënaqë Zotin e Madhëruar, i cili na solli në këtë dunja për ta ndërtuar dhe për ta rregulluar sipas udhëzimeve të Zotit tebareke ue teala. Dhe këtu ka kufizime. Je i kufizuar. Domethonë Nuk mundesh, nuk mundesh për shembull me hongër sa të dush. Ke kufizime. Nuk mund me shku ku të dush, nuk mundesh me shku ku të dush. Nuk mundesh. Sado që ka arrit njeriu, prapë se prapë ka kufizime. Je i kufizuar në, ka, në hapsir, në kohë, në vend, i kufizuar je. Je i kufizuar në mundësi të caktuara, të kufizum jemi. Pastaj ka kufizime me rregulla, kjo nuk bën, e ndaluar, kjo është haram, këtë e ke obligim. Kufizim, ka kufizime. Njeri këtu në dunja i respekton me knaqsi, mirëpo kur dal në botën tjetër, s'ka mu kufizime atje, s'ka mu haram, s'ka mu diçka që i do t'i mungan, prandaj me knaqsi dal, dhe sikur që ai është lidh me dunja, dhe duhet rrëmbyeshëm me e nxirr, ky është lidhë me ahiret, pra ai kthehet te shtëpia e tij. Ku ishte Ademi alejhi selam në fillim? Ishte në xhenet. Doli nga xheneti, u soll në tokë, për ta kry një mision. Prandaj, kjo me kuptu se, ne në këtë dunja, jena me kry mision, posa e përfundojmë, kthehemi në shtëpinë tonë. E kush nuk gëzohet, kur kthehet në shpi të vet? Secili prej neve? Pra për shembull njëri i cili domthonë e ka lon familjen e tij një vjet, dy vjet, një ushtar për shembull, është në mision të caktuar. Ose një student, ose një një ekspert, kushdo qoftë, është në mision të caktuar, një vjet, dy vjet, nuk kthehet fare. E kryen misionin dhe ka ardh koha me u kthy n'shpi t'vet. Si gëzohet ai, me knaqsi kthehet n'shpi t'vet, mezi pret me u kthy. Nuk don me prolongu fare asnjë ditë, ngase po kthehet n'shpi t'vet. Kështu dhe besimtari e konsideron daljen nga dunjaja. Kryerje të një misioni të suksesshëm, Allahu i kënaqur me të, e ka luajtur rolin në dunja si duhet, si rob i Allahut, duke adhuruar Allahun tebareke ve teala, dhe tash këndshëm kthehet në shtëpinë e vet, normale kjo punë. Logjikshëm. Të gjitha këto shpjegime të logjikshme. Ngase shtëpia jonë është xheneti, jo dynjaja. Aty është përjetësia, aty s'ka kufizime. Ja, aty s'ka kufizime. Aty madje as nuk ka urrejtje, as nuk ka mërzi, as nuk ka pikllim. Ngase kjo dynjaja me gjithë kufizimet që i ka, edhe ato pak që arrin prej saj, prapë se prapë, është e njollosur. Është e njollosur, domethënë, me, me dhimbje, është e njollosur me, me pikllim, me mërzi, e kështu me radhë. Do nuk ki këtu mundësi me i pas të gjitha. Nuk është e mundshme. Por ato që i ki për shembull, jo gjithmonë të sjellin disponim. Jo gjithmonë të sjellin lumturi. Ka pikëllim, ka mërzi. Po me është e kufizuar dhe gjithashtu edhe ajo që është e mundshme brenda kufijve të arrihet është e njollosur. Është e mangët. E mangët nga shumë aspekte. Dhe pa dyshim se njeriu gjitha këto i përballon me knaci, ngase kupton se nuk është këtu përjetësia. Këtu është i përkohshëm, udhëtar, ka ardh me kry një mision dhe largohet nga këtu. Andaj me knaci shkan tek shtëpia e tij xheneti që ka punu për të n'dunja dhe e ka ndërtuar që nga këtu. Po, nga këtu ndërtohet ahireti, pe këtu. Pa këtë dunja, s'munesh me shku n'xhenet. Pra edhe dunja është e rëndësishme shumë Dhe për ne është shumë e rëndësishme, po gjithmonë duhet t'jetë në favor të ndërtimit të ahiretit, jo në favor të lidhjes me të. Nga sa ma tepër me këtë dunja lidhesh, dëshpërohesh, dëshpërohesh, dhe pikëllohesh, ngase ki me ardh koha me e lon, ose me vdekje, ose me sëmundje, ose me humbje, ose ta merr dikush, nëse lidhesh fort, kalon depresion, stres, mërzi, ngarkesa, sikurse fatkeqësisht janë janë kapluar shumica e njerëzve sot. Nëse kur din se je je shfrytëzues, ngase je në mision, ndërsa realisht shtëpinë je duke e ndërtuar në përjetësi dikun tjetër, me lehtësi kalon, uen-nashitati neshta. Ato melekë që me lehtësi dhe me butësi, domethënë, marrin shpirtin e besimtarve, që del prej kto. Prandaj besimtari kupton që kjo botë sado që me qene mirë, vallahi, gjitha mirësit me t'i dhon n'këtë dunja, prapë se prapë, prapë se prapë, nuk i ban përshtypje që të lidhet me te, duke e harru ahiretin, nuk i ban përshtypje kurrën këtë dunja. Nuk i ban përshtypje, por po du me thonë, deri në atë nivel, saqë realisht, me thonë, Po lidhem me kët. Ahireti s'po më intereson njëherë. Nuk ban kjo asnjëherë me ndodhë te besimtari, as te besimtarja. Prandaj çdo aktivitet i joni në këtë dunja duhet të jetë shfrytëzim i begative në shërbim të misionit për ta ndërtu botën tjetër. Që kjo është jeta jonë. I shfrytëzojmë të gjitha begatit, të gjitha mundësitë. shërbehemi me gjithçka që na ndihmon në realizimin e qëllimit që kemi në dunja. Ta përfundojmë misionin suksesshëm duke ndërtuar botën tjetër që të shkojmë tek shtëpia jonë e përjetësisë, ku atje tashmë nuk ka kufizime, ku atje tani nuk ka ngarkesa, nuk ka obligime, nuk ka ndalesa, Është një jetë tërësisht, tërësisht tjetër. Madje nuk ka zili mes njerëzve, nuk ka urrejtje. Ngase Allahu xhelle ue ala gjitha këto ua nxjerr nga shpirtrat e tyre, nga zemrat e tyre ua pastron. Edhe thërmin e fundit të njollave të caktuara dhe ligësive të caktuara i pastron Allahu xhelle ue ala që të jetojnë këndshëm n'xhenet të Allahut tebareke ue teala. Pra e qysh nuk fluturon nga gëzimi ai vëlla besimtar. Fluturon qysh jo. Prandaj Allahu thotë pastaj was-sabihati sabha. Këto melekë kur e marrin shpirtin e besimtarit, fluturojnë. Sebh është një lloj notimi. Kjo po një kur noton, domethënë s'ka s'ka pengesa. Edhe edhe uji të shtyn përpara, domethënë noton në gjerësinë e e e e ujit dhe në lehtësimin e e e e e, e shtyrjes përpara. Sebh noton. Lirshëm. me shpirtin e besimtarit drejt Allahut tebareke ue teala për të marrë përgëzimet se Allahu xhallahu ala e shpërblen. E pastaj kthehet në varr përsëri. Normalisht mbetet aty, mirëpo gjithmonë me përgëzime, gjithmonë me kënaqësi, duke pa vendin e tij në xhenet ku Allah ka përgatitur për të shpërblime pafundshme. Was-sabihati ka kët kët komunikim mes melekëve dhe domethënë besimtarëve. Edhe melekët fluturojnë në zbatimin e urdhrit të Allahut tebareke ue teala. Nga kuptimet e e, e këtij notimit melekëve dhe fluturimit të tyre, ka se Allahu xhallahu ala ka përmendur se melekët kanë krah. Pejgamberi sa kur ka pa Xhibril herën e parë, i kishte 600 palë krahë. Madhni Allahu xhallahu xhallahu. Madhni Allahu xhallahu xhallahu. Pra i kanë krahë. Allahu e din nga sa krahë i kanë dhe si i kanë. Ka folë Allahu në surën Fatir për këtë punë, edhe në suret e tjera, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ato fluturojnë, ato notojnë në këtë hapësirë, në këtë horizont pa fund për neve që Allahu xhallahu ala ka krijuar. Fluturojnë me shpirtin e besimtarit. Fluturojnë për të marrë urdhrat e reja të Allahut tebareke ue teala. Në këtë mësimi që do ta marrim. Domethënë që ë në zbatimin e urdhrave të Allahut të fluturojmë ne mund të shfrytëzojmë dhe mund të frymëzohemi për të ndërtu raportin e duhur me Allahun tebareke ue teala. Do të thotë, ajo që do të them tash nuk ka të bëjë direkt me komentin e ajeteve, meqë i komentova, duke treguar kuptimin e drejtë dhe disa shpjegime anësore. Tash, sikur që e përmenda fillim, ne pas këtij kuptimit të drejtë dhe këtij komenti, Po e shohim se melekët kanë detyra të caktuara. Këto detyra i kryejnë në mënyrë të caktuar, kanë aktivitet të caktuar dhe kalojnë nëpër procese të caktuara. Mirë, për ta zbatu urdhrin e Allahut tebareke ue teala. Mirë, edhe na po dojmë me zbatu urdhrin e Allahut xhele ue ala. A mund të përfitojmë edhe ne nga ky proces? Edhe pse direkt çdo pjesë e këtij procesi nuk ka të bëjë me neve, por të marrim mësim nga ajo që thuhet në këto aktivitete të melajkeve. Kanë thonë disa djetarë, po, nuk prish punë. Si për shambull. Allah thotë ven-naziati garka. Do me thënë, melajket në aktivitetin e tyre, të zbatimit të urdhnit të Allahut tebareke ve teala, disa aktivitete i bëjnë me forcë, disa me butësi, pastaj duke notuar dhe duke garuar e kështu me radhë. Çfarë mana ka kjo? Se ne në zbatimin e urdhnit të Allahut, nganjëherë duhet me përdor një forcë të caktuar kundër vetvetes. Në çfarë kuptimi? Po duhet pak me i dhon vetes me shty. Ndoshta, ndoshta nuk e don, nuk e don epshi jonë at at aktivitet, nuk e don. Ndoshta reziston epshi jonë, nefsi jonë reziston, nuk don. Por ne duhet nganjëherë me forcë, me forcën e çkafit, besimit, me forcën e bindjes, me forcën e logjikës, apo t'i rezistojmë pengesave të nefsit për ta zbatuar urdhnin e Allahut tebareke ve teala. Andaj, ne kalojmë nëpër faza të rezistencës, Dhe duhet rezistuar. Dhe duhet bërë deri në fund, derisa ta zbatojmë suksesshëm misionin. Sikurse melekët, përkundër rezistimit të shpirtit të idhujtarve, e mohuesve, ato e kryjnë misionin, dhe e marrin me forcë. Prandaj ne, në qoftë se nefsi reziston, dhe don me rezistu. Nefsi nuk don për shambull që të kemi aktivitet të shtuar të adhurimeve, që realisht Dikush thotë kanjëherë për shambull, o s'po muj me bo këtë punë. Qysh i, i bjen s'po muj me bo? I lidhët, nuk mundesh me lëviz, jo, ja, muj me lëviz, a mundesh me bo? Po s'di, s'po m'vjen, po që kjo është s'po m'vjen hala, domethënë ki problem, duhet, duhet pak forcë, duhet pak angazhim, duhet pak përpjekje. Nuk shkon gjithçka lehtë dhe rrëshqitshëm, nuk shkon, jo, edhe me kuptu se duhet rezistencë. Nëse jemi, jemi, domethënë, të fuqishëm dhe dhe këmbëngulës në zbatimin e urdhnit të Allahut tebareke ve teala, do të ketë rezistencë nga brendia jonë. Kjo ndodh. Mirëpo në qoftë se këmbëngulim, kjo rezistencë kalon në lehtësim. Faza e dytë, lehtësohet, lehtësohet, vallahi lehtësohet gjithçkafi, sot mund të kesh vështirë me kry një obligim të Allahut xhel-le ve ala, rezisto, këmbëngul me e kry, mas një kohë, lehtë ki me bo, pa telashe, madje ki me u ndi keq nëse ndodh mos me e bo, sikurse kushedi çka me të ndodhë. Ndodh kjo punë. Prandaj, rezistenca është fazë normale e aktivitetit tonë për të zbatuar urdhrin e Allahut te bareku teala. Do t'më kuptoni. Mirpo pastaj vjen lehtësimi. Pastaj vjen lehtësimi inna ma al usri yusra. Allah thot pas vështirësisë vijn lehtësimet. I çon Allah lehtësimet, freskitë hyjnore për të freskuar shpirtin tonë në hije t'adhurimit të Allahut te bareku teala. Pastaj uessabihati sabha. Pastaj ky lehtësim kalon në notim. Kur njeri realisht kalon në dimension tjetër. Adhuron Allahun te bareku teala. Edhe pse ka kufizime këtu, në kuptim të ndoshta nganjëherë jo mundësive reale ë si duhet me i kry disa obligime. Ka kufizime të caktuara, mirëpo ai noton. Ai noton në kënaqësinë dhe në në në në në përjetimin e këndshëm dhe lumturinë që ia sjell kush zbatimi i urnit të Allahut te bareku teala. Qoftë në kuptim të veprimit apo qoftë në kuptim të braktisjes së ndonjë të keqe. Fasabiqati sabqa dhe në rrugën të nderuar vëllezër dhe motra, ta kuptoni drejt këtë punë, shumë është me rëndësi. Dhe në rrugën e zbatimit të urdhrit të Allahu xhalla xhelaluhu, nga rezistenca në lehtësim, nga lehtësimi pastaj në notim të këndshëm. kalon edhe në garim, por jo garim që nënkupton zili, e shtyrje, e inat, jo, garim për punë të mira, sabikati sabka, garimi i melaikeve, edhe garimi jonë, mes veti, çka garojmë ne sot, për çka shtyhemi ne sot, të nderuar vëllezër e motra, ta marrim rregull, ta marrim si rregull, çdo garim për këtë dunja, sjell inat, sjell urrejtje, sjell zili, sjell nënçmim e përbuzje. Ga, garimi n'këtë dunja, për këtë dunja, nuk mundet me i shpëtu, domethënë, nuk mundet me i shpëtu zilis e urrejtjes e kështu me radhë. Mirëpo çdo garim që bëhet për botën tjetër, po garojmë kush po merr ma shumë sevape. Po garojmë kush po e arrin ma shumë knaqsinë e Allahut, Po garojm kush po e fiton më shumë rahmetin e Allahut. Po garojm kush po është më afër Allahut. Po garojm kush po e pason më shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me sinqeritet e me dashuri. Nuk ka urrejtje, nuk ka zili. Po duhet me garu në punë të mira. Garim që inkurajon dhe stimulon njëri tjetrin për t'vazhdu tutje. Ky garim është i duhur. Ngase Allahu thot, kur përmend Allahu xhennetin, e shpërblimet, Allahu thot, wa fi dhalike, në kët, në këtë pun, feljetenafesil mutenafisun. Këtu garani, ata që e kanë ndërmend me garu, ata që dojnë me garu mes veti, le të garojnë këtu pun, garani dije, por jo për, për ta nënçmu e përbuzë, po për ta stimulu njëri-tjetrin. Në çfarë të garojmë sot? Pa kur bojnë garat për gjëra të të kota, pa lidhje. Garohet për shembull mes vetes se kush domethënë ka bo të këqija ma tepër. Garohet mes vetes për shembull kush ë ë ë ka mashtru ma tepër. Garohen njerëz sot mes vetes për shembull ë ë ë ë kush e ka pajisjen se kush ma të mirë. Çka ka lidhje apo? E tjera, e tjera. Garohet edhe në zhveshje. Kush po zhveshet më tepër, gara. Absurde. Të garojmë punë të mira në vlera, në moral, në besim, në dituri, në kontribut, në produktivitet. Dhe kjo është mësim që na japin melaiket nga aktiviteti i tyre i përditshëm. Fes-sabikati sebka. Ato që garojnë, garim. Prandaj edhe, domethënë, e, e, e, ne duhet që e, të nxitojmë dhe të garojmë. Nga kuptimet e sabikat, se sebk është edhe diçka, kur dikush, domthonë e bën diçka para teje, ta parakalon. Melekët, melekët, para neve zbatuan urdhrat e Allahut. Para neve kanë besuar, para neve kanë ditë shpallën. Meqë Allahu i ka mësuar, i ka dhënë këtë mundësi. Prandaj, ne duhet marrë këtë mësim, jo për larg asaj, për zili, për rejtë, jo, po për arsye stimulimi, motivimi, Shikoni për shembull, si ka ma njerëz të mençur. Uh, Ebu Muslim el-Havlani, rahimehullah, ka qenë nga dijetarët e hershëm. Dhe ai nganjëherë e ka stimuluar veten e tij për bo punë të mira, duke garuar me njerëz që ai e ka di që s'mundet me dalë para tyne. Mirëpo, mirëpo, qysh me inkuraju veten? Qysh me stimulu veten? Me këto punë. Njeriu e stimulon dhe inkurajon veten e tij, por edhe e dekurajon dhe e plogështon veten e tij. Varësisht çfarë qasje ka, mbi çfarë kuptime vepron dhe me kë garon. Andaj falej natën e lodhej, e lodheshin këmbët. E pastaj i shtynte këmbët e thoshte, do të garoj me Ebu Bekrin dhe Omerin te dera e xhennetit, nuk lej me na parakalu. Pse me na kalu, thonë? A e ka ditë që si Ebu Bekri është problemi me qenë se Ebu Bekri ka qenë ndër thana të caktuara. Edhe ka qenë tjetër kalibër. Por me gjithat, me gjithat, ne duhet të kemi shpirt garuës vazhdimisht, të inkurajimit. Kur dikush e ka bo, pse un s'e bëj. Jo për zili, jo për inat, jo. Jo me këto tendenca negative shpirtnore, jo me këto. Po në kuptim të inkurajimit, po, bëhet, e mund shmasht. Kur ai e ka arrit, e pse un s'e arrij. S'paku ta bëj përpjekjen time maksimale. Ku arrij unë, Zoti e ka caktu. Por unë mundohem, përpjekem vazhdimisht. Të bëj diçka, të lëvizi. Mirëpo, të mbetemi gjithmonë me ankesa, me arsyetime, po veç ai u konë, po veç kjo u bo, po... S'ka po veç, përvili mangët, angazhohu, në Allah mbështetu, ndjeke rrugën e duhur, dhe gara, bëhu pjesë e garës për xhenet. Ngase Allahu xhalla wala na na na mëson që të garojmë, "Wa sabiqu", garoni Allahu thot. Nxitoni. Gotoni, nuk ka kohë diçka fito Zot. Dhe xhenetit gjerësia e të cilit qiejt e toka. Do të me garu këtë me nxitu. Dhe ta bën një punë i parë, pse bën ndikujna? Mëno që ti të jesh i parë në punë të caktuara, në punë të mira, që të tjerë të jenë model e shembull për ty. Pra dhe kjo është ajo që dietarët kanë kap, e kanë marrë në kuadër të këtij aktiviteti, jo si koment i ajeteve, por si frymëzim nga aktiviteti i melajkeve dhe mënyra e zbatimit të urdhrit të Allahut të frymëzohemi edhe ne për punët tona. Dhe kjo është më tepër lloj frymëzimi dhe inspirimi Sesa që është lloj komenti i ajeteve. Tash me thonë që ky ajet thotë se duhet besimtari me kalu në rezistencë. Ky ajet thotë për melajke. Ky, ky ajet flet për ajeti i parë, wan naziati garka, sikurse përmenda, flet për melajket që marrin shpirtet e idhujtarve dhe mëkatarve dhe mohuesve dhe përgënjeshtruesve. Mirëpo, nga ky proces, a mund të marrim mësim diçka tjetër përpos kësaj pamjes së vrazhd të marrjes së shpirtit, mund të marrim mësim. Edhe ne kemi rezistencat tona. Edhe ne kemi disa probleme me, me disa punë, diçka po reziston nga brana për atë punë. Okej, okay, vazhdo, diçka do me forcë. Me forcë, sikur forcë të besimit, forcë të logjikës, arsyes, të fuqishme. Mos me leju me u mposht nga epshi jonë, nga egoja jonë, nga teket e veset tonë, jo nuk bën me leju me u mposht. Prandaj ka beteja që brenda neve të fiton e mira. Jo lakmia, mund të ketë joshje shumë të jashtme që pastaj fuqizohen anë të errta të njeriut për të anuar ka e keqja. Rezistojmë, nuk lejojmë përkundër provokimeve, përkundër shumë faktorëve të jashtëm që na thërrasin me qenë të këqij. Na thërrasin që të jemi, domethënë, ë ë ë ë të korruptuar, pa shkollë, rrugëve, thrrasin shumë sene. Ne rezistojmë, do të mbetemi të përkushtuar në mësim, do të mbetemi të përkushtuar në produktivitet, do të mbetemi të përkushtuar në vlerat tona, do të mbetemi të përkushtuar në misionin tonë, që Zoti na ngarkoi duke qenë në këtë dunja. Dhe do të rezistojmë çdo tendence për të na e tjetërsuar këtë kuptim, nga brenda apo nga jashtë. Edhe kur ne e kemi ngulim kështu, vijn lehtësimet, vijn lehtësimet, cilë lloj lehtësime, shkon pastaj lehtë kjo punë. Dhe në këtë, këtë, në këtë projekt madhor jetësor, dhe në këtë rrugë, ne i garojmë mes vete, kush ma shumë po bon mirë, garim që shton dashni, nëse s'ka zili aty, ajo që bëhet për hir të Allahut, s'ka mundësi të ketë zili, Ajo që bëhet për vend xhenet, s'ka mundësi me pas inat. Kështu është natyra e garimit për xhenet. Kështu është natyra e këtij garimi. Ndërsa natyra e garimit për dunja zakonisht sjell inate, dhimbje, pikëllim nëse humb e shumë e shumë tjera. Prandaj këto janë betime që Allahu xhallahu i bën në kët, në kët sure. Mirë, ne jemi mësuar që pastaj ë uh, pas betimit të shohim për çka Allah betohet. Këtu e kemi ngjashëm si te sura El Kijame. Domethënë, nuk kemi tregues të qartë për çka Allah betohet. Për çka Allah betohet. Mirëpo kanë thënë dijetarët, këtu është e, trajtimi e, mbi bazën e asaj që kemi thënë ma herët. Domethënë, nuk betohet se është domethënë e njohur për çka Allah po flet. Dhe pastaj të të bëu her radife. E pason këtë, kush? Rinjallja. Dhe më thonë, Allah u betohet në meleket që marin shpirtin. Edhe në këtë formë, edhe në atë formë. Betohet Allah në melek. Për çka Allah betohet? Për rinjallin. Do të rinjallin i do mos do. Do të rinjallin i do mos do. Prandaj, procesi i rinjalljes, Dhe, gjendja e juaj pas ringjalljes do të jetë ngjashëm me gjendjen e juaj që keni pasë në momentin e daljes nga dunjaja. Ashtu si, ashtu si kemi jetuar, do të vdesim. Si kemi vdekur, do të ringjallemi. Prandaj, kujdesi për vdekjen, dhe për varrin është kujdes direkt për ringjalljen ditën e gjykimit dhe udhëtimin tonë të mëtutjeshëm deri në destinacionin e fundit që është xheneti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndëruar vëllezër e motra. Një njeri në kohën e pejgamberit sa ishte në haxh me pejgamberin sa. Çka është lebejk Allahumma lebejk? Është thënia që thot haxhiu në haxh. Zoti e ka thirrë me shku në haxh, ai thot o Allah, un tu përgjigja ty, tu përgjigja, erdha unë. Ai ka me u ringjall duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Pse? Po kështu ka vdek ai. E këtu i ka met në gjysmë këve, lebejk Allahumma lebejk, vdes. Ai që vdes me abdes, ai që vdes agjërueshëm, ai që vdes duke fal namaz, ai që vdes duke bo punë të mira, Ai që vdes duke përmend Allahun tebareke ue teala, kështu do t'jetë vdekja e tij, varri i tij dhe ringjallja e tij. Po edhe kundërta. Prandaj terxhufu rraxhife. Do të ndodhë një ushtim, do të ndodhë fryrja e surit që nga fryrja, nga tmerri i zërit që lëshon suri, meleku që i fryn burisë, surit është në domethënë në kohën e fundit të dunjasë, pas saj s'ka jetë më në dunja. Shkatërrohet gjithçka. Edhe toka merr formë tjetër dhe bëhet e përshtatshme për të ringjallë njerëzit nga toka e për të gjykuar mbi këtë tokë, mbi këtë vend, ku realisht këtu kanë jetuar. Dëshmon toka që kanë jetuar mbi të. Këto janë procese të domosdoshme, këto kanë me ndodh. Këto kanë me ndodh. Edhe pse, domethënë, ë kurejshët e Mekës janë tallë me këtë çështje. Prandaj Allahu thotë kulubun jeumeidhin vaxhife. Ebsaruha hashia. Aty do të ketë zemra kur kjo ushtima ndihet, ndihet kur ky zë ndihet, do të ketë zemra të mbushura me trishtim, me panik. Çka po ndodh? Ka po shkohet? Ndërsa jo të gjitha zemrat. Ajo zemër që në këtë dunja ka qenë e qetë me përmendje të Allahut, ka qenë e qetë me adhurim ndaj Allahut tebareke ue teala. Ka qenë e qetë dhe e bindur se kjo botë nuk është e tëra, ka diçka përtej saj dhe ka punu për përtej saj. Ajo zemër nuk trishtohet. Ajo zemër nuk tmerrohet. Por zemra e trazuar nga kjo dunja, nga lakmia e kësaj dunjaje, e trishtuar nga vdekja, e frikësuar dhe e panikuar, pa dyshim se kjo gjendje ka me përcjellë ma tutje. Kjo është, Allahu thotë, ky është realiteti. Domethënë, të nderuar, këto janë procese të domosdoshme. Kjo do të ndodhë, patjetër, patjetër do të ndodhë. Besuat ju apo nuk besuat ju? E pranuat ju apo nuk e pranuat ju? Kjo do të ndodhë. Nuk ka shmangie. Nuk ka absolutisht anulim. Ka marrë fund ky vendim. Këto procese po ndodhin. Shikoni, të nderuar vëllezër e motër, sa është me rëndësi, domethënë, subhanallah, fokusi në tema t'caktuara të bëhet. Allahu po flet për vdekjen. Allahu po flet për jetën, për jetën cilësore, të ndërtuar në mision të caktuar. Po flet për vdekjen si një akt që të gjithë kemi me e kalu. për një gotë që të gjithë nga e kemi me pi. Po flet për procese pas vdekjes, dallimet e njerëzve të mëdhaja, shumë ma të mëdha janë dallimet përtej kësaj botë, se në këtë botë. Por dallimet atje janë në bazë veprave, në bazë produktivitetit, angazhimit dhe besimit. Tashmë Allahu, po nëpër gjitha këto procese. Zemrat të tmerruara, të trishtuara. Në, me sy për toke, ka nënçmimi e, e, e, e, e, e, e dënimi, e përbuzja. Dhe megjithëse gjitha këto ta lëvizin ndërgjegjen. Gjitha këto rrëfime, Gjitha këto lajme duhet të themi. Lajme t'sakta, nga Allahu që vijnë. Gjitha këto lajme t'sakta, nga shpallja që vijnë. Në vend që njeriu të pendohet të kalojë në të menduar. Dhe të tenton të kap aq sa është e mundshme të kap nga jeta që i ka mbet. Në realizimin e misionit në këtë dunja, në adhurim, e bëmirësi e kontribut, në vend të kësaj, disa njerëz çka thonë, sikurse Allahu xhel-le shanuhu përmend, disa njerëz thonë, ë a thu vall kur dalim prej kësaj bote, a prapë kena m'u kthy a? Edhe kur jemi eshtra të thërrmuara, prap kena m'u ringjallë a? Hej hat, hej hat. Sikur të thonë vetë, ata thonë, i ha. Këto janë pallavra. Kështu thonë, këto janë pallavra. Këto janë nuk beson. Në rregull. Mosbesimi i njerëzve karshi këtyre realiteteve. Nuk e tjetërson këtë realitet. Ky vazhdon ma tutje. Shpesh e shohim sot për shembull njerëz, jemi të rrezikuar nga probleme t'mëdha, nga dukuri me të vërtet shkatërruese Sa njerëzit kapen për tema të caktuara dhe kthehen në origjinën e tyre, kthehen, që te Allahu s'na kthehen, kthehen këtu. Lëre talljen. Lëre ti mohimin. Foli mendjes. Ktheju argumenteve. Ktheju shpalljes. Përmirëso gjendjen. Kjo puna jote. Ç'janë këto tallje, thonë disa, është na, çka janë këto tallje? Ai që t'ka krijuar nga asgjëja, fare s'ke qenë, të ka krijuar. Ai që t'i shfaq në vazhdimësi argumentet, dhe që ta sjell vdekjen, ai ka me të ringjallë. Prandaj duhet me pasë reagim dinjitoz, karshi, karshi këtyre lajmeve, karshi këtyre dridhjeve, që duhet me e dridhë ndërgjegjen, me këto argumente, e ka ballfaquar veten e tij me realitetin, direkt, dhe s'ka dash me injoru këtë realitet. Nuk ka dash me injoru këtë realitet. Nuk ka dash me ikë prej tij. Por, është penduar te Allahu i, i Lartësuar. Dhe ka tentuar që me kap atë që mund të kapet. Nuk dihet ne sa mund të kapim. Nuk dihet sa mund të arrijmë. Por, e me rëndësi që të hyjmë në binarët e duhur. Të pendohemi. dhe të rezistojmë për të mirë kundër të keqes dhe të garojmë për punë të mira. Për të zbatuar gjitha këto, për të zbatuar urdhrin e Allahut tebareke ue teala. Për ta çu në vend misionin që Allahu xhel-le xhelaluhu na ngarkoi me me të. Dhe kjo është, kjo është udhëzimi jonë. Dhe kjo është ajo që flet për të surja Naziat. Shikoni Allahu flet për një realitet Saktë që ka me ndodhë, dhe flet për një reagim të njerëzve totalisht të shkputur nga ky realitet, lidhje s'kanë me këtë realitet. Sa mun njeri me ia huq, si pasojë e epshit. Sa po mujka njerin me e deh epshi, dhe në atë masë, saqë ai realisht shkputet tërësisht nga një realitet i sakt, në një imagjinatë, në iluzione. Kam me mbetë këtu, s'ka na me u ringjallë, këto janë iluzione djallëzore, Këto janë iluzione djallëzore, këto s'kanë të bëjnë me realitetin. Ky është realiteti. Ky është realiteti. Prandaj të zgjohemi nga gjumi. Të zgjohemi nga gjumi, të këndellemi. Dhe të shfrytëzojmë maksimalisht atë që ka mbet. Për ta shpëtu veten, për ta ngrit veten, për ta ndërtu shtëpinë e pallatin tonë, vendin, e vendit, e vendit tonë, te shtëpia jonë, për atje ku doli babai jonë dhe nëna jonë e parë, Ademi alejhi selam dhe Havaja. Hej, valla kjo e fundit shumë mbresëlënëse. E tërë është mbresëlënëse. Por du me këtë me, me, me, me përfundu. Shiko, Allah flet për realitet, që kjo është realiteti, që kjo është, që kjo është. Ata këtë një injorojnë dikun të të rapëton. Flasin për dhe eshtra të thërrmuara, flasin për dhe... Kështu diku, ku janë shku ata që çfarë mbet? E ne sot po shohim që jemi të rrezikuar nga shumë dukuri negative. Jemi të rrezikuar nga shumë probleme të mëdha. Sa ne i injorojmë këtë realitet. Këto probleme bartemi në iluzione ku e di ku merremi me tema të caktuara që lidhje s'kanë me këtë realitet dhe s'kanë të bëjnë fare me neve. Pra kjo është ai mësimi që duhet ta marrim, të kthehemi në realitet, të ballafaqohemi me realitetin, i hidhur i hidhur, s'kemi çfarë të bëjmë. Kjo është ajo që është të ballafaqohemi me të keqen. Po e kemi ne për këtë forcë. E kemi këtë forcë. Allahu na ka dhënë këtë forcë. Aktivizojë këtë forcë të brendshme. Do të kënaqesh. Mund të jetë në fillim pak e vështirë, se ka rezistencë nga mrena. Nuk u mësu jeta kështu, nuk u mësu njeri kështu. Por pastaj kënaqesh. Pastaj në tan në gjerësinë e rahmetit të Allahut, e faljes së Allahut, e kënaqësisë me adhurimin e Allahut xhele ue ala. Dhe futet një garë pastaj krejtësisht tjetër të ndershme, fisnike, një garë që realisht shoqërohet me dashuri, me respekt, me kontribut dhe në fund kurorëzohet me shpërlim madhor të Allahut tebareke ue teala. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Dhe duhet të kthehemi në këta binar. E të marrim mësim nga këto krijesat e Allahut të dashur këto melaike dhe të garantojmë për vete Dalje të lehtë, të këndshme, të butë e të ruhemi nga daljet me rrëmbim e forcë dhe vrazhdësi. Allah na lehtësoftë jetën në këtë botë. Na dhashtë Allahu xhele xhelaluhu hajre, bereqet e shëndet, e na mundësoftë Allahu xhele ue ala që të jetojmë dhe të punojmë dhe të veprojmë sipas asaj që është Allah i kënaqur. Pengesa do të dalin, mirëpo duhet t'i tejkalojmë me forcën e bindjes në Allahun, me forcën e besimit tonë, me forcën e logjikës dhe mendjes tonë, t'i tejkalojmë të gjitha në emër të asaj që e përmenda më herët, në emër të Allahut, duke synuar gjithmonë shpërblimin e madh dhe kthimin tek shtëpia e përjetësisë ku realisht e kemi vendin.